Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhtinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim velettallin. Amin. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebeahu bi ihsanin ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve aleyke ya Nebiyyallah. Es-salatu ve aleyke ya Halilallah. Es-salatu ve aleyke ya Safiyyallah. Es-salatu ve aleyke ya Veliyallah. Es-salatu ve aleyke ya hayra halkillah. Es-salatu ve aleyke ya nura arşillah. Es-salatu ve aleyke ya emine vahyillah. Esselatu ve selamu aleyke ya men zeyyenehullah. Esselatu ve selamu aleyke ya men şerrefehullah. Esselatu ve selamu aleyke ya men kerremehullah. Esselatu ve selamu aleyke ya men azzamahullah. Esselatu ve selamu aleyke ya men allemehullah. Esselatu ve selamu aleyke ya men sellemehullah. Esselatu ve selamu aleyke ya men ihtarahullah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Esselatu ve selamu aleyke ya şefi'al müznibin. Esselatu ve selamu aleyke ya hatemen nebiyyin. Esselatu ve selamu aleyke ya rahmetel lil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya imamel muttakin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resule Rabbil alemin salavatullahi ve melaiketihi ve enbiyaihi ve rusulihi ve ameleti arşihi ve cemi'i halkihi ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Allahümme salli ala ruhu seyyidina Muhammedin fil ervah فصلى على جسد سيدنا محمد في الأجساد فصلى على قبر سيدنا محمد في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم بلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تحية وسلاما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala min ismuhu seyyidina Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Mahmudun sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmedü sallallahu aleyhi ve sellem. Hamidun sallallahu aleyhi ve sellem. Kasımun sallallahu aleyhi ve sellem. Akibun sallallahu aleyhi ve sellem. Hatemun sallallahu aleyhi ve sellem, Mahin sallallahu aleyhi ve sellem, Da'in sallallahu aleyhi ve sellem, Siracun sallallahu aleyhi ve sellem, Münirun sallallahu aleyhi ve sellem, Haşirun sallallahu aleyhi ve sellem, Mübeşşirun sallallahu aleyhi ve sellem, Nezirun sallallahu aleyhi ve sellem, Münzirun sallallahu aleyhi ve sellem, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem, Mürselün sallallahu aleyhi ve sellem, Nebiyyün sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdiyyün sallallahu aleyhi ve sellem, Mühtedin sallallahu aleyhi ve sellem, Halilun sallallahu aleyhi ve sellem, Habibun sallallahu aleyhi ve sellem, Tabibun sallallahu aleyhi ve sellem, Baha sallallahu aleyhi ve sellem, Yasin sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem, Murtaza sallallahu aleyhi ve sellem, nurun sallallahu aleyhi ve sellem, mübinun sallallahu aleyhi ve sellem, burhanun sallallahu aleyhi ve sellem, nasırun sallallahu aleyhi ve sellem, kaimun sallallahu aleyhi ve sellem, hafızun sallallahu aleyhi ve sellem, şahidun sallallahu aleyhi ve sellem, şehidun sallallahu aleyhi ve sellem, adilun sallallahu aleyhi ve sellem, alimun sallallahu aleyhi ve sellem, halimun sallallahu aleyhi ve sellem, safiyyun sallallahu aleyhi ve sellem, hüccetun sallallahu aleyhi ve sellem, beyanun sallallahu aleyhi ve sellem, muti'un sallallahu aleyhi ve sellem, mezkurun sallallahu aleyhi ve sellem, vaizun sallallahu aleyhi ve sellem, sahibun sallallahu aleyhi ve sellem, natıkun sallallahu aleyhi ve sellem, sadıkun sallallahu aleyhi ve sellem, Musaddikun sallallahu aleyhi ve sellem, Muzafferun sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkiyun sallallahu aleyhi ve sellem, Medeniyyun sallallahu aleyhi ve sellem, Ettahiyyun sallallahu aleyhi ve sellem, Kureşiyyun sallallahu aleyhi ve sellem, Arabiyyun sallallahu aleyhi ve sellem, Haşimiyyun sallallahu aleyhi ve sellem, Azizun sallallahu aleyhi ve sellem, Harisun sallallahu aleyhi ve sellem, Raufun sallallahu aleyhi ve sellem, Rahimun sallallahu aleyhi ve sellem, Cevadun sallallahu aleyhi ve sellem, Ganiyun sallallahu aleyhi ve sellem, Fettahun sallallahu aleyhi ve sellem, Alimun sallallahu aleyhi ve sellem, Münibun sallallahu aleyhi ve sellem, Hatibun sallallahu aleyhi ve sellem, Fasihun sallallahu aleyhi ve sellem, Raşidun sallallahu aleyhi ve sellem, Tahirun sallallahu aleyhi ve sellem Mutahherun sallallahu aleyhi ve sellem İmamun sallallahu aleyhi ve sellem Emirun sallallahu aleyhi ve sellem Mütevassıtun sallallahu aleyhi ve sellem Sabikun sallallahu aleyhi ve sellem Muktesidun sallallahu aleyhi ve sellem Evvelun sallallahu aleyhi ve sellem Ahirun sallallahu aleyhi ve sellem Zahirun sallallahu aleyhi ve sellem Batınun sallallahu aleyhi ve sellem şafi'un sallallahu aleyhi ve sellem, müşeffa'un sallallahu aleyhi ve sellem, hadin sallallahu aleyhi ve sellem, muhallilun sallallahu aleyhi ve sellem, muharrimun sallallahu aleyhi ve sellem, amirun sallallahu aleyhi ve sellem, nahin sallallahu aleyhi ve sellem, hakimun sallallahu aleyhi ve sellem, karibun sallallahu aleyhi ve sellem, şakirun sallallahu aleyhi ve sellem, şekirun sallallahu aleyhi ve sellem.'' saburun sallallahu aleyhi ve sellem, rakibun sallallahu aleyhi ve sellem, müzzemmilun sallallahu aleyhi ve sellem, müddessirun sallallahu aleyhi ve sellem, mualla sallallahu aleyhi ve sellem, müzekka sallallahu aleyhi ve sellem, müşfikun sallallahu aleyhi ve sellem, muhsinun sallallahu aleyhi ve sellem, mütemmimun sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi isanin ecmain adede hurufil Kur'an'ı harfen harfa ve adede külle harfin elfe elf ve adede sufufil melaiketi saffen saffa ve adede külle melekin elfe elf ve adede rimali zerreten zerre ve adede külle zerretin elfe elfi merre ve adede ma ehata bihi ilmuke ve cera bihi kalemük ve nefeze fihe hukmuke fi berrike ve bahrike ve sairi halkik ve adede ma ehata bihi ilmükel kadimu minel vacibi vel caizi vel müstahil. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin misle zâli.